Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկումն է ձայնասրահում Անի Մանգասարյանը։ Նա խորվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահը մասնակցել է հանրապետության դատախազության 2017 թվականի գործնեության արդյունքների ամփոփման կոլեգիայի նիստին։ Այսօր լղը Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի ծննդյանօրն է։ Արցախը ժողովրդավարական բացպետություն է։ Նիդերլանդների խորհրդարանի ստորին պալատը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Միջոցառում նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Սլովակիայի հեղինակավոր հերոստանգերությունը տեսահոլովակ է ներկայացրել Արցախյան շարժման 30-ամյակի մասին։ Արցախում գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն աճել է 7.8%-ով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանը կդառնար 59 տարեկան։ Քառորդ դարի վեր գործող ավանդույթի ուժով հարազատներն ու կուսակից ընկերները, պետական գործիչներ, падգամավորներ օրն այսօր սկսեցին Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում Արթուր Մկրտչյանի հիշատակին հարգանքի դուրք մատուցելով եւ նրա գերեզմանակարին ծաղիկներ խոնարելով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արթուր Մկրչյանը երկրի ղեկավարի պաշտոնում պաշտոնավարել է ընդամենը 97 օր, բայց շնորհիվ իր վառ անհատականության ու բարոյական բարձր նկարագրի առաջնորդի կազմակերպական ջիղով անջնջելի հետք է թողել մեր ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ։ Պատգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը լավ է հիշում Արթուր Մկրչյանի հետ իր ծանոթությունը։ Դա 1988 թվականին էր Երևանում։ Նրա որպես ղեկավարի տեսակի մասին պատգամավորն ասաց. Գիտեք, նման ղեկավարներ այսօր երևի պահանջված չէ մեր ժամանակաշրջանում շրջանում, որտեղ բարոյականության տիպար լինելով հանդերձ ղեկավարել երկիր, տա մեծ պատասխանատվություն է եւ նման մարդիկ ցավոք սրտի երկար չեն կարողանում ղեկավարել։ Գյորգի Պետրոսյանը, որ եղել է Արթուր Մկրտչյանի տեղակալը, իսկ նրա մահվանից հետո Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը մեծ զրույցում պատմեց նրա հետ կապված մի ուշագրավ դրվագ։ Իրա որթոմունքը, որ ինչու ես պետք է դառնամ նախագահ ինձ համար շատ զարմանալի էր, որովհետև շատ մարդիկ կուզենային եւ ուզում էին դառնալ այդ աթորին, չնայած որ անշուշտ պատասխանատվության խնդիրեր կար, որովհետև այն ժամանակ չեմ կարծում, որ ճակատագիրը գծված էր ամեն մարդու համար եւ այդ պատասխանատվությունը շատ-շատ էր։ Կարծում եմ, որ պատմությունը ճիշտ ընտրեց Արտուրին։ Արթուր Մկրչյանի անձնական հատկանիշների մասին խոսելիս նրա ընկերներն առաջին հերթին ընդգծում են համեստությունն ու բյուրեղյա մակրությունը։ Ազգային ժողովի падգամավոր Վահրամ Բալայանն այն համոզմանն է, որ այդ հատկանիշների շնորհիվ էր, որ նրա շուրջը համախմբվեցին իրպես մաքուր, իր դավանած գաղափարի անմնացորդ նվիրյալներ։ Նման պահվածքը հնարավորություն է տալիս հական գործչի մի կերպար ունենալ, որը դեռ երկար ժամանակ ընդօրինակելու անհրաժեշտություն կառաջանա։ Ու իսկ թվում է, որ այսօր ապրող թե քաղաքական գործիչները, թե ընդհանրապես երիտասարդությունը պետք է շարունակեն այն գործը, որ սկսվել է 80-ական թվականների վերջերին եւ իրենց հիշատակը բայելու ամենալավագույն ձևը Արցախի հանրապետության հզորացումն է, մեր պետականության ամրապնդումը։ Խոսելով այն մասին, թե ինչպիսի ապագա էր երազում Արթուր Մկրչյանը անկախության ճանապարհին ոտք դրած մեր երկրի համար, Գեորգի Պետրոսյանն ասաց, որ ընդհանուր առմամբ նրա երազանքն իրականություն է դարձել, բայց բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց հետ նա համար պայքար կմղեր։ Դժվարանում եմ ասել ամբողջություն էր, թե չէ, բայց կարծում եմ մեծ բանով կա։ Անշուշտ նորություններում լրիվ համաձայն չեն ունի եւ լուրջ կպայքարեր այս հարցերի վերաբերյալ, բայց հիմնականում գծերը կարծես թե ձևավորվել են։ Յուլիա Վանյան այսօր Թեման շարունակում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Այսօր ի ոգեկոչումն Արտուր Մկրչյանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահի հիշատակի ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն падգամավորական խմբակցությունը կազմակերպել է հույս ցերեկույթ։ Միջոցառմանը ներկային քաղաքական գործի հարազատները, մտերիմները, կուսակիցներ, падգամավորներ, հյուրեր։ Արցախի անկախ պետականության հրճակման ու կայացման գործընթացում եղել են անհատականություններ, ովքեր իրենց գաղափարականությամբ ու սկզբունքայնությամբ անջնջելի հետք են թողել երկրի տարեգրության մեջ։ Ան մոռաց մնալով մեր ժողովրդի հիշողության մեջ։ Այդպիսիներից էր Արթուր Մկրչյանը, ով իր ապրած կարճատև կյանքով դարձավ ու մնաց ժողովրդի նվիրյալ զավակ։ Ազգային ժողովում կայացած հույս ցերեկույթում խոսելով Արթուր Մկրչյան մարդու ու պետական գործչի մասին, առաջին գումարման գերագույն խորհրդի падգամավոր Համլետ Գրիգորյանն ասաց. Երեք օրի մասա, որ էս պիտի ներկա լինի մեծ միջոցառմանը, երկու դրվագ շեցի մեկը այն ամիսները, որով ղեկավարել է եւ ինչպես իր նկատմամբ վերագրվել Հայաստանի հանրապետության իշխանավորների մեջ եւ երկրորդն էլ փաստորեն իմ վերջի բարը, ինչպես այն է։ Այդ օրը Գերագույն խորհրդի նախագահության նիստն էր եւ միակ նիստը որ վերնաշերից բոլորի սրտով եւ կայացավ։ Մինչ այդ միշտ վեճերի առարկա է, անհասկանալ առարկա է, չիմանալով, որտեղ բոլորը այդպես ամփոփ տղաներ էին։ Հետո ուրախ-ուրախ դուրս եկանք, ավարտվեց մոտավորապես երկուսից հետո եւ բոլորս ուրախ իրար ասացինք, որ շատ լավ նիսկ կայացավ, առաջիկ կայացած նիստը։ Դարձյալ առաջին գումարման խորհրդարանի անդամ ներկայումս մեր հանրապետությունում Հայաստան համայնական հիմնադրամի գրասենյակի պատասխանատու Վալերի Ղազարյանն իր հերթին նշեց, որ Արթուր Մկրտչյան ընդգծված հետք է թողել մեր պետական քաղաքական կյանքում եւ նման հանրային գործչի ու գիտնականի կարիք մենք շատ ենք հզգում։ Արտուր Մկրտչյանին եւ հայրենի մյուս տղաներին ճանաչել շնորհիվ Ստերներ Կապարապետյան արկադիայի միջոցով 91 թվականի մայիսի 25 մինչև քաղաքի դաշնակցության կոմիտեի ներկայացուցիչների անդամները քաղաքի կոմիտեի Սարգսյան Աշոտներ, Գաբրելյան Ֆելիքսներ, Ստերներ Իշանյան Դավիթը ապերաց կացույց հետո մայիսի 20-ից այն նախկին կոմիտեն ծրվավ, դրոյ ներկայացուցի որոշումով ես նշանակվեցի կոմիտեի ներկայացուցիչ ու շրջանների հետ շփվելուց Արտուրի հետ հարաբերություն ստեղծեցին։ Ազգային ժողովի падգամավոր Ռուդիկ Հյուսնունց, ով նույնպես անդամակցել է առաջին գումարման գերագույն խորհրդին, Արթուր Մկրչյանին բնութագրեց ոչ միայն որպես գիտնականի ու քաղաքական գործչի, այլև որպես առաջին հերթին պայծառ մարդու։ Արտուրի մոչ կյանքն տեսավ, Արտուրի մոչ տեսավ այն անգերց ծրագրերը, այն մողումը, որ ինքը պետք է իրագործեր, ու ես ցնեմ իսում եմ իրական մի արժանի է։ Ինքը իրական արժանի է, ու ինքը մեծ մեծ հայր է։ Այդ իրեք էս ժամը իդներ որ ինքը խոսալիս համար է զույշ։ Սենց ընկնալ, մենց ընկնալ, սենց ընկնալ, այդ յուրա ծարագրերը պետություն հուց է պատկերացնելիս։ Թոմաս է, եթե արդուրի այս ողորեգական դեպք չներ, մենք այլ արցախ կունենայինք, այլ նվաճումներ կունենայինք։ Սա համոզմունք, սա շնորհակալ Միջոցառման մասնակիցները բացելով հիշողությունների գծիկը վերհիշում պատմում էին տասնամյակների հերվում մնացած ուշագրավ իրողություններ, բարձր գնահատում Արթուր Մկրտչյան Մարթու գիտնականի Ղարաբաղյան շարժմանակունքներում կանգնած առաջամարտիկի պետական քաղաքական գործչի արժանինքներն ու ցավալած ազգաշահ գործունեությունը համաժողովրդական շարժման առաջին օրերից մինչև իր ողբերգական մահը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր մասնակցել է Արցախի հանրապետության դատախազության կոլեգիայի նիստին նվիրված դատախազության 2017 թվականի գործնեության արդյունքների ամփոփմանը։ Երկրի ղեկավարը 2017 թվականին դատախազության գործնեությունը ընդհանուր առմամբ գնահատել է բավարար։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ պետք է խորը ուսումնասիրել կատարված աշխատանքների արդյունքները, իրականացնել վերլուծություններ իրավիճակի օբյեկտիվ գնահատման ուղղությամբ եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել արկա խնդիրների լուծման համար համար։ Դրված խնդիրների պատշաճ մակարդակով կատարման կարևոր գործոններից են համակարգի աշխատակիցների արեստավարժության համապատասխան մակարդակի ապահովումը, սկզբունքայինության եւ մարդկային անհրաժեշտ որակների արկայությունը, նշել է երկրի ղեկավարը։ 2017 թվականին Արցախի հանրապետության դատախազությունը համանadrությամբ եւ դատախազության մասին օրենքով սահմանված կարգով իրականացրել է իր լեզորությունները կատարելով բավականին ցավալուն աշխատանք։ Մի շարք ուղղություններով մարզանագրվել են դրական միտումներ եւ արդյունքներ։ Գոհացիչի չէ, որ բացահայտվել են բոլոր առանձնապես ծանր հանցագործությունները։ Նվազում է արձանագրվել թմրանյութների ապօրինի շրջանառության դեպքերի, սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների, ինչպես նաեւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների ընդհանուր թվում։ Հատուկ կուզենայի անդրադառնալ նաև բացասական մի շարք միտումների, Մտահոգիչ է, որ անցյալ տարում մեր հանրապետությունում հանցավորության ընդհանուր թվում արձանագրվել է համեմատական աճ։ Չնայած որ հանցագործությունների դրական ցուցանիշներում փոփոխություն է նկատվել, աճ է գրանցվել ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործությունների թվում, իսկ ծանր հանցագործությունների թիվը մնացել է անփոփոխ, առանձնապես ծանր հանցագործությունները ընդհակառակը նվազել են։ Այնուամենայնիվ անընդունելի եմ համարում անցագործությունների ընդհանուր թվի աճը։ Մտահոգիչ է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի աճը, հատկապես մահվան ելքով դեպքերի։ Պետք է ուժեղացնել աշխատանքները այս ուղությամբ, հաշվի առնելով, որ վերջին տարիներին մեր հանրապետությունում նկատվում է տրանսպորտային միջոցների թվի կայուն աճ։ Առանձնակի ուշադրություն է պահանջում այն փաստը, որ շարունակել է պահպանվել անչափահասների հանցավորության ծվի աճը։ Դա պահանջում է հիմնարար փոփոխությունների ենթարկել անչափահասների հանցավորության կախարգելման ուղղված աշխատանքները, բոլոր շահագրգիռ մարմինների հնարավորությունները եւ ջանքերը համախմբելու միջոցով։ Համոզված եմ, որ այսօրվա նիստի արդյունքներով համագարքի ղեկավարությունը եւ յուրաքանչյուր աշխատակից կանեն անհրաժեշտ հետեւություններ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի դեպքում եվրոպական կառույցների հակամարտությունից հեռու մնալու որոշակի ձգտումը շատ պայմանական բնույթ է կրում։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը պատասխանելով եվրոպական կառույցների հակամարտություններից հեռու մնալու վերաբերյալ լրագրողների հարցին։ Որքան էլ որ Ադրբեջանը չցանկանա, վերջին տարիներին մենք խորհրդարանական կառույցների հետ հարաբերությունների ակտիվացում ենք տեսնում։ Տեսնում ենք տարբեր տարիների Ղարաբաղ այցելած առանձին падգամավորների աշխատանքը, եւ այդ կառույցները եւ այդ մարդիկ համանախապակումներ չեն ընդունում։ Մենք ցանկանում ենք ամրապնդել եւ բազմապատկել այս ռեսուրսը, ասել է Աշոտ Ղուլյանը։ Նա նշել է, որ Արցախի իշխանությունները բազմից հայտարարել են, որ Արցախը ժողովրդավարական բաց պետություն է, որը համանախապակումներ չի դնում օտարերկրացիների այցելությունների հարցում։ Սա այն առաջարկությունն է, որը մենք անում ենք միջազգային կազմակերպություններին եւ խորհրդարաններին։ Խնդիրն այն է, որ աշխարհում այնքան շատ հակամարտություններ եւ խնդիրներ կան, որ Ղարաբաղյան թեման օրակարգում առաջին տեղը չի զբաղեցնում։ Արցախ Արցախի նկատմամբ հետաքրքրությունը պետք է դառնա մեր աշխատանքի արդյունքը, եւ մենք ունենք նման հնարավորություն Հայաստանի խորհրդարանի դիվանագիտության սփյուռքի օգնությամբ, ասել է Աշոտ Ղուլյանը։ Նիդերլանդների խորհրդարանի ստորին պալատը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես նաև որոշում կայացրել, որ երկրի պետքարտուղարը պետք է այցելի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Ինչպես հայտնել է Նիդերլանդական անբ գործակալությունը, սպասվում է, որ որոշումը կհանգեցնի Նիդերլանդների եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների ել ավելի վատթարացմանը։ Երկրների միջև հարաբերությունները լարվել են այն ժամանակիցի վեր, երբ Նիդերլանդները թույլ չտվեց թուրք նախարարներին մուտք գործել երկիր Թուրքիայում հանրակրվեի հարցով Նիդեր Նիդերլանդներում հանրահավաքներ իրականացնելու համար։ Արցախում 2017 թվականին գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է 76.2 միլիարդ դրամ։ Այս մասին հայտնել են ազգային վիճակագրական ծառայությունից ավելացնելով, որ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 2016 թվականի համեմատ համադրելի գներով աճել է 7.8%-ով, հիմնականում պայմանավորված բուսաբուծության համախառն արտադրանքի աճով։ Անբարենպաստ չոր եղանակային պայմանները բացասական ազդեցություն են ունեցել հիմնականում ցածրադիր գոտիներում գտնվող աշնանացան գարու ցանկատարածությունների վրա։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը, ավելացնելով, որ գյուղնախարարությունից կազմված մասնագիտական խումբը օրերս այցելել էր Ասկերանի, Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններ, որտեղ իրականացրել են աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի ցանկատարածքների ուսումնասիրություններ եւ դիտարկումներ։ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարանում 3 տեղի է ունեցել միջոցառում նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Բացման խոսքով հանդես է եկել Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը։ Նա հակիրճ ներկայացրել է Արցախյան շարժման շարժառիթը, ընթացքը եւ ձեռքբերումները։ Ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանն էլ խոսելով Արցախյան շարժման կարևոր ձեռքբերումների մասին, նշել է, որ Ղարաբաղյան շարժման վերջին փուլի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն այն է, որ հայ ժողովուրդը դարձավ միասնական, վստահ իր ուժին։ Արցախյան շարժման մասին խոսել եւ իրենց հիշողություններով ներկաների հետ կիսվել են շարժման ակտիվ մասնակիցներ Սոկրատ Խանյանը եւ Մաքսիմ Միրզոյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Երևանի վերադարձի մասին հայտարարությունը չի օգնում լարվածության նվազեցմանը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Երևանը վերադարձնելու Ալիևի հայտարարությունը։ Մոսկվայում տեղյակ են Ադրբեջանի նախագահի ելույթի մասին։ Մենք լավ գիտենք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունները չափազանց լարված են։ Այդ հայտարարությունն ակնհայտորեն չի օգնում լարվածությունը նվազեցնելուն, ասել է Զախարովան։ Մոսկվան։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ակնկալում է, որ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան հակամարտությունը կգտնի իր լուծումը, Զախարովան նշել է, որ Մոսկվան անկեղծորեն հույս ունի, որ այս հակամարտությունը կլուծվի։ Մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում դրա վրա եւ որ ամենակարևորն է մենք ակտիվորեն մասնակցում ենք այն բոլոր աշխատանքների իրականացմանը, որոնք նշել են կողմերը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անապատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։